cyaheze atabikorwa biboneka birakogwa basaba ko ibyashyikirijwe n'umukiranganji w'intwaro yo hagati yasabye abatwari be muri iyo kate byo kubahirizwa muri bucana yandi y'inkino byo kubayagira ku bijyanye n'ihiganwa ry'urukino rw'umupira w'amaboko handball mu ntara ya bururi ingene rutunganya François kimana ari mbwa bw'ibyuma aho kabari depo by'isominari ntoyi mureke byugawe na komine ngozi kuri w'imana biri aho bita kumugomera ku ikaburimbi riva ingozi rijya mu ntara ya gitega abakozi ba komine bazanye amagufure yabo ko bavuga ko aho hantu haciye igihe babaciye amande y'ibihumbi ijana bivuye ko badugije ibiciro by'inzoga ngo none iminsi ibaye myinshi ayo mafaranga atarishywa mu nama musitanteri wa komine ngozi yagirishije abadandaza b'ibinyobwa bya burarudi isima hamwe n'isukari kuri uyu wa gatatu uheze hafunditswe ko ibihano bigiye gukomezwa ku bica amatwi ku biciro byashinzwe na leta ibyo rero bikaba byaratanguye kujya mu ngiro kuko kuri uyu wa gatandatu uwitwa minani christine wo mu gisagara cya ngozi yaciwe amande y'umuriyoni yafashwe aranguza ikazi ya ibiyeri amafaranga ibihumbi cumi na bitandatu n'amajana indwi kandi ayazwi ari ibihumbi cumi na bitandatu n'amajana atanu joseph martin bucumi arongoye komine ngozi agasaba abanyagihugu gutunga urutoke uwo wese ariko arica amatwi ngo bahanwe biboneka ngozi ponari muzagara radiyo isanganiro arakoze mugenzi wacu apolineri muzagara tuva ingozi tugaruke hano bujumbura mu bijyanye no kwivuna abansi hari inzego zo kwivuna abansi ngo ataco zitakoze kugira zicungere umutekano ku mbibe z'uburundi abakoze amakosa nabo bagiriwe n'icyaha barabihanirwa hakurikije amategeko byashukirijwe kuri uno wa mbere n'umushikiranganji ajejwe kwivuna abansi no kwitaho abahoze ku rugamba igihe yari kacikiriza ibyaranguwe mu gice cya kane aricyo cya nyuma cy'umwaka wa na mirongo ibiri ushyira bibiri na mirongo ibiri cumi na rimwe Alain Tribert Mutabazi yanashikirije ko abaguma ah, bashima ibikorwa biriko birangurwa n'abagiye gufasha mu kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu ariko rero kubura uburyo bukwiye ngo ni ikibazo mu gusahiriza ibisata bimwe bimwe nk'inyubako n'ibindi tumukurikire abasirikare baguma barikanuye kugira ngo ntihagire uwo baca mu ryahumye ngo arengane imbibe z'u Burundi aze guhungabanya amahoro n'umutekano w'igihugu cacu abakoze ibyaha bitandukanye baragiye barashyikirizwa inzego z'ubutungane za gisirikare zibijejwe kugira ngo babazwe abo ibyaha byagiriye baraciriwe imanza binini binini ishuri ry'ubuhinga mu byerekeye kurwanira mu mazi hamwe n’ishure ry'ubuhinga mu byerekeye indege za gisirikare ugeze ku ntambwe ishimishije harizwe ingene abarimu bigisha muri kaminuza y'intwaramiheto isikamu bofatwa cyo kimwe nk'abigisha bo muri za kaminuza za leta eka no mu makungu aho inteko z'uburundi ziri mu butumwa bwo guhagararira amahoro n'umutekano ibikorwa ziriko zibikora neza nk'uko bitegekanijwe naho biri uko ibyagoranye ntibibuze aha tuwavuga ikena ry'uburyo bwo kuronsa ibikoresho igisata kijejwe inyubako mu bushikiranganji arico bita RMC uburyo bwo kubaka inzu yo kuvuriramo abarwayi bise BIC batima imajerishiriji ku bitaro by'abasirikare byo mu Kamenge ku kibazo kijanye no kwivuza kubahoze ku rugamba bavuga ko batoroherezwa mu Alain Tribert Mutabazi yemeje ko uwo mugwi ukurikiranwa neza bishoboka naho hatabura gacamwo ahubwo imyidogo yabo gihagaze kuko buri tegeko ribagenga ariko iryo naryo ngo rikaba ririko hasigaye ko gemezwa n'ubunyeneye tumukurikire Eh, turazi ko abahoze ku rugamba ko bafise icyo kibazo eh, kijyanye no kuvuzwa ariko ubushyikiranganji eh, ntako butagira kugira ngo abo bahoze ku rugamba bashobore kuvuzwa kugira ngo uwoshaka kubimenya neza yogendera igisata kibijejwe akabona ukungene bagurira imiti kandi ukungene Eh, bongera bakavugwa n'ibitaro bibijejwe byashoboye kwerekana uburyo ubuhinga n'ubushobozi bwo kugira ngo bavurwe twibaza yuko rero abahoze ku rugamba burya ahanini bumvise bidoga si ukuvuga yuko badatunganirizwa neza burya ahanini bidoga bavuga yuko hari itegeko ribagenga ritarajaho eh, nibaza ko mwumva ko iryo tegeko ryamaze gutegurwa turizeye by'ukuri ko n'igihe rigashirwa mu ngiro ko abahoze ku rugamba batazosubira kwidoga abahoze ku rugamba baravugwa neza cyane barakurikiranwa eh, neza nubwo mugabo hariho kumbe n'ibindi bibazo baba bafise bikeneye ko uburyo bwongerezwa kugira ngo bitabweho kurusha mugabo eh, muri rusange z'ukuri baravugwa baza ko atanumwe akeneye kuvugwa iyo bayitura ubushikiranganji ngo ntavuzwe tukivuga ibyaranguwe mu bushyirangange bw'ubudandaji naho gukingira ubuhinganya bwonko bw'abashakashatsi bagera ku majana atatu byinjirije ikigega cya leta uburyo burenga gato ibihumbi ijana na na kimwe by'amafaranga y'agaciro ni miliyoni zababa dine z'amafaranga y'amarundi mu mwaka wa bibiri na mirongo ibiri na rimwe ashikiriza ibyaranguwe n'ubushyirangange muri uwo mwaka kuri uyu wa mbere umushyirangange mu byagiye harimo ubudandaji amenyesha ko havutse amakoperative menshi y'abanyamyuga Capitoline niyo nizigiye asigura ariko ko ukutagira uburyo bukwiye kugira ubushikiranganje bushobore gushikira ahashoboka ah, ah, mu mirimo barangura ari bimwe mu ntambamyi tumukurikire harakozwe rusansuma mu gihugu cose kugira hamenyekane amashirahamwe yose mato mato ahingura ivyo twirimira urutonde rushasha rw'ayo mashirahamwe ruriho kandi rushinguwe mu buryo bwa none harakingiwe ubuhinga nyabwonko bw'abashakashatsi bashika amajana atatu babisavye kandi bakavyemererwa bikaba vyatumye amafaranga y'agaciro angana ijana na mirongo itatu na kimwe n'amajana atatu na cumi y'amadolari y'abanyamerika n'amahera y'amarundi angana imiliyoni zitatu n'amajana ndwi yinjira mu kigega ca leta haragendewe amahinguriro arenga mirongo ine kugira ababijejwe bibonera ingene ayo mahinguriro akora n'ingorane zihari n'icokorwa kugira zitoregwe umuti amazi atararenga inkombe harakoreshejwe inama zo guhimiriza abanyamyuga ngo bijukire kuja mu makoperative y'abanyamyuga kandi amakoperative atari make y'abanyamyuga yaravutse kandi ubu arakora neza irangurwa ry'ibikorwa ubushikiranganje bw'ubudandaji ugutwara abantu n'ibintu amahinguriro n'ingenzi ndongoye bishinze muri uyu mwaka urangiye ryagenze neza cane nawe intambamyi zitabuze muri izo ntambamyi novuga nk'uburyo budakwiye kugira ngo dushike bitatugoye iyo abakorera ibyabo barangurira imirimo iyi ni ntambamye nuko abahinga bafasha gusuzuma akanovera n'akaranga k'ibidandazwa twiyingurira canke dukura mu mahanga badafise ubumenyi bukwiye mbere n'ikigo BBN baranguriramwo imirimo yabo kikaba kidafise ibikoresho bikwiye byo gupima no gusuzuma kuri uyu wa mbere ashikiriza ibyaranguwe n'ubwo bushyiranganji mu mwaka uheze avuga kandi amerika amafaranga arenga miliyaridi n'igice ariyo yinjiye mu kigega cya leta avuye mu bikorwa byo kugwanya igiturire n'urudandazwa rutemewe n'amategeko isanganiro inama isumba ku isaha zitandatu zirenga k'iminota mirongo itatu itandatu n'ubu amakuru twabateguriye arabandanya mu bijyanye n'intwari ibereye amakomine abiri kuri ndwi agize intara ya karusi niyamaze amaze kuronka ibitabo biri mu rukurikirane rw'imigambi komine yurangurira abanyagihugu proje komino du developement communautaire ujejwe itunganywa ry'imigambi y'iterambere muri iyo amenyesha ko no mu yandi makumyabiri n'atanu ayo makomine amaze kuronswa ibitabo birimwo urukurikirane rw'imigambi amakomine yorangurira abanyagihugu mu kubateza imbere mu ntara ya karusi ni komine ya shombo na komine mutumba izindi komine zitararonka ibyo bitabo ni komine buhiga nyabikere bugenyuzi gihogazi na gitaramuka ariko rero no muri izo komine ibyo bitabo bigiye kuboneka vuba nk'uko byemezwa n'ujejwe imigambi y'iterambere ry'abanyagihugu mu ntara ya karusi ashikiriza ko muri ayo makomine atanu ibikorwa byo gutegura ibyo bitabo by'imigambi y'iterambere ry'abanyagihugu pcdc mu ncamake projet communal de développement communautaire mu rurimi rw'igifaransa muri serire mugoboka ya mbere cyatye mutanga Sude hano mu gisagara cyo Bujumbura bavuga ko kiringo cindwi zibiri cyo gusanura inzu babomorewe aho mushikiranganje Jehove ndirako buca mu byajejwe harimwe iterambere rusangi yari yatanze ikiringo cindwi zibiri ah, cyaheze atabikorwa biboneka byakoze abanyagihugu bakavuga ko badashima ukuntu biriko birakogwa kuko nibyo bamaze n'inzu zimaze gusanurwa atamiryango n'amadirisha biriko tubakurikire bagitangura baragize igishika cyo kubaka mugabo baho bigeze bariyicariye jewe nari nzu nari n'inzu irimwo umupanga yacuruza amata nari n'inzu irimwo umupanga yacuruza butike nari n'inzu zirimo abanyeshuri kubera imiryango barandaguye ntamenye iyo bajanye inzu n'ubu zirarangaye inyuma n'imbere barazisize isima ngo bigaragare ko muri mwebwe wuje abona ko inzu ziheze ngabo jewe mbona zitaheze nari n'inzu iri ngaha mu rugo nari nayikoresheje amatafari ahiye barayikoze igice ikindi kiraho irembo barasituye ndara ku murangare kare jewe ndaranicaye hanze kubera ubusuma bugwiriye iki gihe sindyama kubera irembo ryanje ritugaye baranduye bagata none ubu bibereye iyo uwo ngeze ndabwira muri we arandaba nta n'ijambo anyishura twege rero ikintu kihari nuko badushyira ku miryango abapangayi bagasubira mu mazu bamaze gusubira mu mazu kindi kintu dusaba kuko igihe babibomora nka twege siho twari turi twari tumaze hafi ikiringo cy'umwaka mu bitaro twege rero twarapoteje ibintu mu mazu tumaze gupoteje ibintu mu mazu ibyo bintu byose twaramaze gukora icegeranyo ni ukuroba ituriya hanini inzu zacu twe no gusakara ntibarasakara kandi hari inzu imwe baguma bavuga yuko badashobora kuyisakara n'amabati yaratabaguritse yarononekaye twe twasabye ko boyagura bakayadushirirako n'ubu tweye hanini mbona umenga babifata minenegwe kugira ngo banazubake je sinzi ko ati bazimarira ntavyo nzi jewe ikintu nsaba nuko umwete bari bakoresheje ubwa mbere bobandanya bagakora nk'uko bari bakoze kugira ngo kuko n'ikiringo carangiye sinumva rero ikintu baba bakirindiriye icyo ni ikintu nsaba ahanini ko bozimarira ibikorwa byo gukurikirana abana bari mu buruhuko byatanguye muri komine mukaza hano mu gisagara cya bujumbura uburongoye komine mukaza akamenyesha ko abana baduharonkera ibikoresho by'ishuri mu mpera z'ibyo bikorwa tumukurikire twababwiye yuko botubera intumwa ku muntu wese bazobona ariko aratumu mu ibarabara canke ikindi kintu corona bacu bamuhagarika bazoroswa kandi n'inyigisho zijyanye no gukunda igihugu kugira ngo bakure bazi by'ukuri eh, akahise k'iki gihugu kandi bamenye n'icyitwa kirazira muri iki gihugu tuzobafasha kandi kugira ngo bige eh, inyigisho zijyanywe n'urudandaza kuko musanze muzi yuko abana ku mashuri bariga ibyigwa bijyanye na entrepreneuria ariko ugasanga rimwe na rimwe hageze kubishyira mu ngiro birabagora turafise abahinga rero bazobigisha ikijyanye na marketing kugira ngo ejo bari mu buruhuko canke niyo bamara kurangiza amashuri umwe wese azoshobore kumenya ukuntu yibeshaho tuzobigisha kandi ibyigwa bijyanye no gukingira ibidukikije aya macupa muzi ko ari mu mabarabara arabangamira ibidukikije cyane turafise abahinga bazobafasha kugira ngo bamenye icyo ari cyo gukingira ibidukikije muraca mugacana ayandi mu nkino imigwi cumi n'umwe ikina urukino rw'umupira w'amaboko handball niyo ihiganwa mu ntara ya bururi gushika habonetse imigwi ine iserukira intara mu ihiganwa ritunganywa ku rwego rw'igihugu furera joasha n'intunze arongoye ishyirahamwe ry'inkino za handball mu ntara ya bururi avuga ko amahiganwa ahuza iyo migwi atangura gutunganywa mu burere butandukanye bugize intara ya bururi bucana ayandi yingino na mugenzi wacu jamari vane ngendakumana amahiganwa y'inkino za handball mu ntara ya Bururi atangura gutunganywa mu mashuri hagakwirikira inkino zitunganywa mu burere mu ntumbero yo kurondera imigwine iserukira intara ya Bururi mu higanwa ritunganywa ku rwego rw'igihugu bisigurwa na Furera Joashe Nintunze arongoye ishirahamwe ry'inkino za handball mu ntara ya Bururi ihiganwa mu ntara ntiritunganijwe nkuko tuba turibona ibujumbura ahanini dukorera ku mahiganwa asanzwe ari ay'amashuri mbwa duhengera harya ama amashuri ahejeje interisikore tugaca tugenda mu bice bine by'intara tugahuza amakurebe hama muri ayo makurebe tugakuramwo kurebe zine zigahita zigakina demi finale zigakinira finale izirushije izindi rero mu mugwi w'abakobwa eh, no w'abahungu nizo zica ziserukira intara ahubwo azaserukira asosiyasiyo y'ubururu furera joashe n'intunze hano aratubwira ingene amashuri ahiganwa mu ntumbero yo kurondera imigwi iserukira intara ya bururi mu higanwa ritunganywa ku rwego rw'igihugu eh, lise rutovu abo bazi bya kera ni lise saint thomas rutovu agakurikira mutangara hose harimo imigwi y'abakobwa n'iy'abahungu agakurikira kijyama hariho umugwi w'abahungu agakurikira buta hariho umugwi w'abahungu agakurikira matana hariho umugwi w'abahungu agakurikira rubanga hariho nyine umugwi w'abahungu hanyuma bururi hariho rero na kamembe ni imigwi rero tuca turondera muri iyo migwi imigwi ine mu gace rondera ibibanza bya kabiri hanyuma n'icambere kugira ngo azoserukire intara uwo aramuswa ishirahamwe ry'inkino za handball mu ntara ya Bururi amenyesha ko iyo migwi iserukira intara kwiboneka inyuma yo gukurakuranamwo hagati y'imigwi 11 ikina urukino rwa handball mu ntara ya Bururi e, hari imigwi cyane cyane yuko iravuka ndi mushasha sindakweza amezi ane turayitemberera ngayi yonzi irashika 11 muri Bururi novuga ko niyo ntara cyane cyane mu gihugu ifise imigwi myinshi amakuru menshi muri bucana yandi y'inkino izokurikira Furera Joashe n'intunze azodusigurira ingene ivyo guhana abakinyi ba handball bigenda mu ntara ya Bururi hamwe n'intambamye zituma urukino rwa handball rudatera imbere muri yo ntara ya Bururi Arakoze Jamari Vianenge ndakumana n'umutumire wiwe na kuri inkuru ya bucana yandi idushikanye ku isaha 6 zirenga ku minota 45 censo zera no makuru reka nshimire mwebwe mwese mwari myateza